Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. December 13, 1545 Formal na binuksan ni Pope Paul III ang ikalabing siyam na Ecumenical Council na kilala rin sa tawag na Council of Trent sa hilagang bulubundukin ng Italia. Ito ang naging hujat ng Counter-Reform Conference na tumagal ng walong taon at pinamahalaan ng limang Santo Papa. Sa Council of Trent, ipinakita ang matibay na pagtutol sa protestanismo. Kasabay nito lalong pinaigting ang mga hakbanging ipinasa para mas mapangalagaan ang totoong pananampalataya ng mga Kristiyano. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.